Տիկին Լարիսան Հադրութի շրջանի Տող գյուղից է տեղահանվել։ Միայնակ կին է, որ ինչպես ինքն է արտահայտվում, իր սրտի անհատակ խորքերում արդեն գրեթե 30 տարի իր ցավը սեղմելով ապրում է։ Մինուճար Որթուն Արցախյան առաջին պատերազմում է կորցրել։ Այն տարիներին անհետ կորել է նաև եղբայրը։ Ինքն այդ օրվանից աշխարում իրեն մենակ է համարում։ Մինակը խոխան զոհված է, աղբերս անհայտ կորած է, հորսած կոկայան եկած կեցած է։ Նող թողած տերտակ ոչ ասես մի ջան երկալած եկած։ Թեքստը։ Այդպես ապրում էր իր հայրենի տողում, մղթարվելով նրանով, որ ապրում է իր տանը, իր հայրենի հողում, թե ինչպես է ապրում շրջափակման պայմաններում, չի ուզում կիսվել, ոչ դժգոհելու բան ունեմ, ոչ պահանջելու։ Մի գլուխ է պահում եմ, ասում է։ Օրերը հացի հերթում է անցկացնում հիմա, հետն էլ ինչ գտնում, տուն է բերում։ Երեխաներ ունեցողի համար է դժվար։ Իմ կորցնելիքը ես արդեն կորցրել եմ, ասում է հոգոցանելով։ Չի ուզում ճանապարհը բացվի հարցին, այսպես է պատասխանում. Դե, թող բացվի, բայց Մենք այսօր օրվա Իրանը ես տղան պիշ չունկելական վերհղծեմ պենան, ես իմ չենս եմ ետ տրնական կինիմ, հունց ասալա հետ դարձեմ կինակալի, առաջ կինական չմ, ինձ հարկավեր չի, վեջ Երևանը հարկավեր, վեջ Հուսաստանը հարկավեր, վեջ Ամերիկա, ինձ վեջ մին հարկավեր, ես վեջ ճանապարը պենանել ես պիշ չունկելական, իմ ծնանդավայրս Հարաբաղնա, ես Հարաբաղմ ծնվալ եմ, Ղարաբաղը մեր մտածան Տուշկյան Շտեքինի։ Տուշկյան բայց Շտեքինի։ Մարդուրյան ողը իրան ջուրը կթողա Տուշկյան Շտեքինի։ Ես մենակ այնեմ սխալվա վեր տողա եկալ ստեղ։ Իսլա տողը կացած բիդի։ Վերջին պահին է լքել հայրենի գյուղը։ Գյուղում մնացածներից վերջինն էր։ 44 օր պատերազմի ողջ ընթացքում Արցախում է եղել։ Չի հեռացել անգամ նոյեմբերի 8-ից հետո, երբ Ստեփանակերտում արդեն քչերը կային։ Ես սեպտեմբերը մի եկալում ստեղ, մեր տեղը ուժը եկան թուրքերին եդեռալ։ Ես նրան եկավ ամստը, բայց տան որ կեցալ ես կեցալ չ։ Ես տղը մնացա։ Ես հələ ստեղ եմ իմ վրս։ Այսօր էլ չնայած ճունի մեկը, որ իր ծերության օրով կարող է հոգ տանել իր մասին, արժանապատվորեն է հաղթահարում իրեն բաժին հասած դժվարությունները։ Օրվա մեջ գնացեք ճաշելու սոցիալական ճաշարանում, որ ուժ ունենակ դիմագրավելու։ Մեր առաջարկին կարճ է պատասխանում։ Ես չեմ դա քինեմ չ։ Ես դիտողերքին չվիարեն իմ սոված մռելս է։ Ես դիտողերը կարել շունքին։ Լարիսա Ստեփանյանն այժմ ապրում է Ստեփանակերտի նախկին ոստիկանության պոլիկլինիկայի շենքի մի խոնավ սենյակում։ Դիմել է բնակարանային կոմիտեին իր կեցության հարցերով։ Պատասխանել են, որ առայժմ առաջնահերթությունների մեջ են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների փոխհատուցումները։ Դե ես էլ սպասում եմ, ասում է Տիկին Լարիսան, ապրուստի միջոցը թոշակն է, որ տրամադրվում է պետության կողմից։ Վերջին հաշվով ծախսելու տեղ չկա հացալիք կլարինա 30000 պենսիա եմ ստանում։ Ելասորքից համաս մակավիչելը։ Պենսիա այնքան վեր հաց առնել երուշիչ մի դառնից, բայց մեր ապրելատետի է։ Տիկին Լարիսան փորձում է ամուր Երևալ, բայց դառնություն կա հոգում։ Դառնություն իր վշտի հանդեպ անտարբեր մարդկանց, աշխարհի հանդեպ։ Դառնություն, որ տարիներ շարունակ գրել է իր մեջ այնքան, որ դա էլ է հարազատ դարձել։ Իր ճակատագիրն է, գրում է արժանապատվորեն առանց աշխարհին հարկ ու պահանջ ներկայացնելու, կարոտի պահին մտքում զրուցելով հարազատների հետ, որոնք այլևս այս աշխարհում չեն։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։